Bab Satekane ing sabrangi segara, Gusti Yesus lan para murid padha darat ing tanahe wong gersa. Lagi wae mandap saka ing prau, banjur ana wong sing kepanjingan demit marani Gusti Yesus. Wong mau tekane saka ing pekuburan. Pancen manggone ana ing kuno, lan wis ora ana wong sing bisa mbonto dheweke. Senajan dibondo nganggo rantai mesti pedot. wis bola-bali wong kuwi tangan lan sikile dirante nanging iya bola-bali dipedhot awan bengi wong sing kepanjingan demit mau kelambrangan ana ing pekuburan kuno utawa ana ing gunung-gunung karo bengok-bengok lan awake diantemi dhewe nganggo watu bareng wong sing kepanjingan demit mau saka kadoan weruh Gusti Yesus rawuh tumuli marani lan banjur cengkeng ana ing ngarsane ature Duh Gusti Yesus putranipun Allah ingkang moho luhur kula badhe panjenengan menapaaken panyuwun kula demi Allah mbok kula sampun panjenengan siksa nggone matur mengkono kuwi merga demite wis didhawuhi dening Gusti Yesus he demit metu saka wong kuwi Gusti Yesus ndangu marang demit mau sapa jenengmu demite mangsuli. Nama kula legiyun, Awet cacah kula kathah. Demit mau nyuwun kanthi adreng marang Gusti Yesus supaya demit-demit kuwi aja ditundung saka panggonan kuno. Ana ing perenging punduk cedhak panggonan kuno, ana babi pirang-pirang lagi padha golek pangan. Demit-demit mau padha nyuwun marang Gusti Yesus. Mbok kula sami keparengno manggen ing babi-babi menika. Gusti Yesus marengake, demit-demit mau banjur padha metu saka wong kuwi. Tumule mlebu ing babi-babi sing cacahe kira-kira ana 2000. Babi-babi mau banjur padha mudhun saka ing punduk, padha ambyur ing segara lan padha mati kelelep ana ing kono. Kucapo para pangone babi-babi mau tumuli padha melayu mlebu ing desa. padha nyeritakake lelakon mau marang wong-wong ing kono. Sing banjur padha mbuktekake apa sing kelakon. Satekane ana ing ngarsane Gusti Yesus, wong-wong kuwi padha weruh wonge sing kepanjangan demit legiun, lagi lungguh ing lemah, wis menganggo genep lan wis waras. Nanging wong-wong mau isih padha wedi karo wong kuwi sing padha weruh lelakon mau banjur padha nyeritakake marang wong-wong kang padha teka iku bab lelakone wong sing kepanjingan demit lan bab babi babi mau wong-wong mau banjur padha nyuwun kelawan adreng marang Gusti Yesus supaya kersa tindak saka panggonan kuno nalika Gusti Yesus minggah ing prau wong kang mentas kepanjingan demit mau matur kelila nderek Gusti Yesus ora marngake malah wong mau didawuhi kowe mulia ketemu wong-wong ing kampungmu padha critanono pakaryane Gusti Allah kabeh lan gedening kamirahane marang kowe wong mau banjur mangkat lan martak-martakake ana ing telatah dikapolis bab apa sing ditindakake dening Gusti Yesus marang dheweke saben wong sing krungu critane padha kairaman Gusti Yesus nitih prau menyang sabrangi segara Galilea meneh. Ana ing kono jumeneng ing sapinggiring segara. Tumuli akeh banget wong kang padha suwan ing ngarsane. Banjur ana wong teko jenenge Yairus. Yairus kuwi penggedene sinagoge. Nalika ketemu Gusti Yesus, Yairus nuli jengkeng ing ngarsane. Yairus nyuwun kanthi atreng. Ature Gusti anak kawulo sakit sanget, badhe pecah. Mugi Gusti Kerso rawuh ing griya kawulo, Gusti Kerso numpangi asto temah anak kawulo badhe saras. Gusti Yesus banjur tindak bebarengan menyang umay Yairus. Wong akeh banget suksuan dari ake tindake. Ana ing antarane wong akeh mau, ana wonge wadon siji sing wis rolas taun loro ngetokake getih. Wong wadon mau wis katok nggone ikhtiar mertombo menyang dukun-dukun nganti bandane entek kanggo raget nanging ora bisa waras malah larane saya banget wong wadon mau wis krungu ceritane wong akeh bab Gusti Yesus mulane dheweke nekat nerenjel ing satengahe wong akeh mau nyedaki Gusti Yesus arep nemek jubai awit wong wadon kuwi duwe pengandel Angger aku bisa ndemek jubai Gusti Yesus, aku mesti waras. Bareng wis cedhak karo Gusti Yesus, wong wadon mau banjur ndemek jubai. Sakal wong kuwi mari, getihe mampet lan krasa yen awake wis waras. Bareng karo marine wong wadon mau, Gusti Yesus uga krasa yen ana daya sing metu saka ing sarirane. Panjenengane banjur minger, mirsani wong akeh kang padha nderekake sarta ndang. Sopo sing demek jubahku? Murid-muride padha matur, "Gusti, tiang semanten kathahipun sami susukan. Kok Gusti ndangu? Sopo sing demek jubahku?" Nanging Gusti Yesus terus nggone mirsani wong akeh mau, goleki wonge sing wis demek jubahe. Wong wadon sing rumangsa demek jubahe mau lan krasa yen awake wis waras, banjur suwan ing ngarsane Gusti Yesus. suwane kelawan ndredeg merga wedi wong wadon kuwi jengkeng ing ngarsane sarta matur bloko Gusti Yesus banjur ngandika Ibu percayamu sing mitulungi kowe saiki mundura kanthi tentrem atimu laramu wis mari Gusti Yesus durung rampung nggone ngandika wis ana susulan teko saka Umay Yairus ngaturi yen anak Yairus wis mati ature wong mau marang Yairus, putra panjenengan sampun tilar donya. Menapa perlunipun damel ribetipun Gusti Yesus kapureh rawuh ing dalem panjenengan? Gusti Yesus ora nggatekake ature susulan mau, nanging paring dawuh marang Yairus, "Aja wedi, Yairus. Percaya wae." Wong akeh padha dipenging nderek Gusti Yesus, kejaba Petrus lan wong loro sasedulur. yakuwi Yakobus lan Yohanes. Sarawe ing omah Yairus, Gusti Yesus mireng wong-wong padha nangis pating jelerit. Gusti Yesus mlebet ing omah banjur ngandika karo wong-wong sing padha nangis mau. Yo kene kuwi padha nangis lan ribut mengkono kuwi. Bocah ora mati, mung lagi turu. Nanging wong-wong mau padha ngeguyu. Gusti Yesus banjur ndawuhi supaya wong kabeh padha metu. Bareng wis padha metu kabeh, Yairus lan bojone Tuin Petrus, Yakobus lan Yohanes diajak mlebu ing kamar sing kanggo nurokake bocah sing loro. Gusti Yesus banjur ngasto tangane bocah kuwi karo ngandika, "Talitakum." Jawane, "Genduk, kue tangiyo." Sanalika bocah wadon mau tang, banjur mlaku. Umure bocah mau wis rolas taun. bapak lan ibune apa dene para murid padha gumun banget. Gusti Yesus meling wanti-wanti marang wong-wong supaya aja nganti ana wong sing ngerti lelakon mau. Sawise mengkono panjenengane dawuh supaya bocahe diwenehi mangan.